بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning siyratlarini o'rganishdagi keyingi darsimizni boshlaymiz. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning siyratlari qiyomatgacha yashaydigan kishilar uchun, xususan mu'minlar uchun komil ibrat namuna bo'lgan siyrat tarix. Chunki Alloh taolo bu hayotni, bu tarix siyratni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotini laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana deb maqtagan. Muhammad alayhisolamning axloqi siz bilan biz uchun eng go'zal namuna ibrat bo'lgan hayot. Bu shunday bir ibratki, yaxshi, xotirjam, farovon kunlarimizda ibrat bo'lib, uning aksi bo'lgan kunlarda bizga ibrat bo'la olmay qolmaydi. Va xavotirli, tashvishli kunlarda ibrat bo'lib, farovon hayotga chiqqanda bizga ibrat bo'lishlikka yaramay qolmaydi. Biz boy bo'lganimizda ham, kambag'al bo'lganimizda ham, och to'q bo'lganimizda ham, tinch va xavotirda bo'lganimizda ham bu ibrat bizga komil namuna suratida qolaveradi. Chunki Alloh taolo maqtagandek insonlar uchun, olamlar uchun rahmat qilib va yuborilgan payg'ambar alayhissalomning hayoti siyratlari. Avvalgi darsimizda mana payg'ambarimiz e, siyratini o'qishlikda avvalgi darsimizda ikkinchi aqaba bayat haqida gaplashgan bo'ldik. Inshaalloh bugun davom etkazamiz. Payg'ambarimizga Madinalik ansorlar bay'atni berib bo'lganlaridan keyin butun Mino vodiysi bo'ylab qattiq bir ovoz eshitildi. Bu ovoz ey chodir egalari, ey chodir egalari, muzammam va bobolarining dinidan qaytganlar sizlarga qarshi urushgani ittifoq qildi degan ovoz chiqdi. Bu ovozni Minoda turgan hamma eshitdi. Bu qichqiriqni Quraysh ham, u yerda hozir bo'lgan hojilar ham eshitdi. Nima bo'ldi? Qanday bo'ldi? Kim vadalashdi? Qayerda vadalashdi? Tekshira boshladi Quraysh. So'rab surishtirib Quraysh bu xabar Madinaliklarga borib taqilganligini bilishdi. Qurayshning sayyidlari Yasrib hojilarini to'plab Muhammad bilan bizga qarshi jang qilgani sizlar ittifoq qildinglarmi? deganlarida Madinadan Yasribdan Bu musulmon ansorlar bilan birga kofirlar ham kelgan edi, haj qilgan. Mana bilamiz Ibrohim alayhisalomni e, shariat bilan qolgan ba'zi ibodatlarga arablar amal qilar edi, haj qilgani kelishar edi. Mushriklar ham haj qilgani kelishgan edi. Ana shu Madinalik mushriklar, "Yo'q, biz hech kim bilan va'dalashmadik. Allohga qasam biz hech narsadan xabarimiz yo'q" deb javob berishdi. Musulmonlar esa, ansorlar esa indamay bir-biriga qarab turishardi. Haj mavsumi tugadi. Odamlar tarqala boshlashdi, har kim o'zining qabilalariga. Quraysh kim Muhammad alayhisalom bilan ittifoq qilganligini bila olmadi. Lekin boyaga aytganimizdek, hamma ishoralar yasirliklarga dalolat qiladi. Chunki ana shu yasirliklar kechasini yurganliklarini ko'rishgan odamlar ayni yasirliklar joyida yo'q bo'lganligini, ana shu kechada yo'q bo'lganligini odamlar ko'rishgan edi. Yana qaytib kelib yasirliklarni yasirliklarni savolga tutmoqchi bo'lganida ular ketib bo'lishgan edi. Quraysh ularni ortlaridan erchi borib, ulardan ikki kishini Yasirbiklardan Sa'd ibn Uboda va yana bir ansoriyni ushlab olishdi. Ansoriy qochib ketishlikka muvaffaq bo'ldi. Sa'd ibn Ubodani qattiq kaltaklashdi. Tanol, senlar Muhammad bilan kelishdingmi? Bizga qarshi urushgani? Qattiq va urib zarba kaltaklashganida Sa'd tan olmadi. Shu kaltayib turar ekan, uni oldidan baland bo'yli, yuzlari bir oppoq, o'zini qavmini sayyid ekanligi shunday ko'rinib turgan bir odamga o'tib qoldi. Sa'd ibn Uboda bu odam o'zini qavmini sayyidlardan ekan, menga yordam beramikin deb turib, meni birovni qo'lidan qutqarib qoling deb kalta yeb turib aytsa, bu chiroyli odam Abu Jahl edi. Ya'ni bu shakl boshqa narsa, axloqi tabiati boshqa narsa. Sa'd kalta yeb turgan paytda Qurayshlilardan bittasini rahmi kelib aytdiki, senga yordam bera oladigan makkaliklardan birortasini taniysanmi? Sa'd kaltakda ostida turib, "Ha, taniyman. Jubayr ibn Mut'im va xolis ibn Harb" dedi. Haligi kishi shoshganicha Makkaga qaytib borib, "Ey Jubayr ibn Mut'im, ey xolis ibn Harb, u tashqarida bir odam silada, atilada aytib yordam so'rab kaltayyapti." Haligi ikki kishi shoshganicha bordida Sa'd ibn Uboda ekanligini bilib, uni qutqarib qolishdi hamda Madinaga uni jo'natishdi. Musab ibn Umayr Madinada tinimsiz bir kuch sarflab, odamlarni dinga da'vat qilib, Madinada islomda keng yoyilishiga sabab bo'ldi. So'ngra payg'ambarimizga maktub yozib, "Ya Rasululloh, bizni oldimizga Yasribga keling. Allohga qasamki, islomga kirmagan birorta bir uy, birorta bir xonadon qolmadi." Ya'ni Avs bilan Hazrat qabilasidan bo'lgan. Shundan keyin Alloh subhanahu va taolo tomonidan musulmonlarga Yasribga, Madinaga hijrat qilishlik buyrug'i berildi. Habashistonga qilingan hijrat bu ixtiyoriy hijrat edi. Payg'ambarimiz xohlasanglar Habashistonga hijrat qilinglar deb aytgan. Endi Madinaga hijrat qilishlik esa Alloh tomonidan buyurilgan vojib bo'ldi. Birinchi bo'lib hijrat qilgan kishi Abu Salama. Uning ayoli Ummu Salama. Bu sahobiylarning hijrati shunday bo'ldiki, Abu Salama o'zini o'g'li Salamani va ayolini olib chiqib ketar ekan, Ummu Salamani qabilasi to'sib turib aytdiki, "Sen Abu Salama hijrat qilsang ketaver, lekin mana bu ayoling bizni urug'imizni qizi. Biz buni chiqarib yura olmaymiz sen bilan." Abu Salamani o'zini urug'i kelib turib, sizlar qizinglarni tortib olsanglar, Abu Salamani o'g'li Salama bizni qonimizdan. Biz uni olamiz dedi-da, oilani uchga bo'lib tashlashdi. Ummu Salama o'zini ota urug'iga o'tib ketdi. Salamani, Abu Salamani urug'i olib ketdi. Abu Salama o'zi Madinaga hijrat qildi. Alloh yo'lida shunday mashaqqatlarni ko'rishgan. Bitta oilani bo'lib tashlashdi. Ummu Salama eridan, bolasidan ajrab, 1 yil tinimsiz yig'ladi. Har kuni sahrga chiqib o'tirib yig'ladi. 1 yil dinini, iymonini saqlab qolish uchun mana shunday mehnat, mashaqqatlarni topgan ular. Bir yil o'tganidan keyin ana shu makkaliklardan ba'zi birlari Ummu Salamaga rahmi kelib, bolasini olib kelib berdi va u ham Madinaga borib, eri bilan Madinada qoldi. Hijrat qilganlardan Suhayb Rumi. Bu kishi Rumi deb laqablanganligi bilan, lekin Rumdan bo'lgan emas, arab bo'lgan. Arablarda janglarni birida yengilib, Suhayb asir tushib, sotilib qul bo'lib Rumga ketib qoladi. Keyinchalik qo'ldan qo'lga o'tib, Makkaga sotilib kelib, shu yerda o'zini ozod qilib, shu yerda bir ishlab ozgina daromad qilib boyigan bo'ladi. O'zi asli arab bo'lgan, lekin rumiy degan laqab bo'lgan. Suhayb rumiy hijrat qilishlik qasdida chiqib ketayotganida Qurashda to'sib oldi. Sen Makkaga kelganingda hech baloying yo'q, faqir gado odam eding. Biz ishimizda yashab, moli dunyo orttirding. Endi shu moli dunyo bilan ketmoqchimisan biz oramizdan? Shunda sahoba aytdiki, agar shu mol dunyoni sizlarga bersam, meni xoli qo'yasizlarmi dedi. Ular har deyishdi. Meni mol dunyoyim falon falon joyda deb aytib berdi, borib topishdi, Suhaybni holi qo'yishdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam keyin aytganlar, Suhayb savdosida yutdi. Suhayb savdosida yutdi dedi. 3-4 chaqasini deb Madina Makkada qolgani yo'q. Allohning roziligi yo'lida ana shu dunyosidan voz kechishni ixtiyor qildi va qanaqa katta muvaffaqiyatga yetib etishganligini u faqat musulmon odam bo'la oladi. Qarab turadigan bo'lsak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam musulmonlarni hijrat qilishlikka buyurib turib, agar sizlar hijrat qilsanglar, dunyoylar ko'payadi. Agar hijrat qilsanglar, farovon yashaysizlar. Butun arablar ustida hokim bo'lasizlar, hijrat qilsanglar dedimi? ularga hijrat qilishini buyurganda biror bir dunyo matosini berdimi va'dasini berdimi biror bir dunyo matosini berdimi va'dasini yo'q sizlar uchun jannat bor dedi mana shu narsa ularga kifoya qildi siz bilan bizga o'xshab namoz o'qisang ishlar yurishib ketadi odamlar ishonadi rizqiga baraka yarab turib ibodatlardan maqsad dunyo matohi bo'lmagan ularda ibodatdan maqsad faqat jannat bo'lgan Sa'd ibn Ubodda payg'ambarimiz bilan savdolashayotganida, "Ya Rasululloh, Madinaga ko'chib kelishingizni xohlaymiz biz. Qanday sharoit qilib bersak ko'chib kelasiz?" deganida, "Meni xotin bola chaqanglarni, moli dunyoinglarni qanday himoya qilsanglar, shunday himoya qilasizlar. Shunda ko'chib boraman" deganda, "Ya Rasululloh, siz aytgan narsani qilsak, bizga nima bor?" Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bitta so'zda aytdilar: "Jannat bor." <laughs> Ya boyatganimizdek, aytganimizdek, dunyo bo'ladi qo'linglarda, hukmron bo'lasizlar. Dunyo matohidan hech narsani va'da qilmadi. Allohni roziligi uchun qilinadigan ishdan faqat oxiratdan kutilinadi. Uzating qo'lingizni deyishdi. Işte. Rozimiz dedi. Siz ham shu gapingizdan qaytmaysiz. Biz ham shu gapimizdan qaytmaymiz dedi. Demak, musulmon odam qilayotgan ishdan faqat Allohdan kutadi, dunyodan kutmaydi. So'ngra hijrat qilganlardan yagona oshkor hijrat qilgan kishi Umar ibn Hattob roziyallohu anhu. hijrat qilish edi qasdida uyiga kirdi kiyimlarini kiydi qurollarini taqdi so'ngra kabatullohni oldiga kelib tavob qildi har o'tganida to'planib turgan qurashni majlisiga qarab turib ko'zlaring ko'r bo'lsin dedi bitta o'zi ikki rakat namoz o'qib bo'lib turib haligi to'planib turgan qurash jamoatini oldiga borib turib hamma maxfiy ketyapti hijrat qilib lekin bitta umar oshkor ketyapti kim onasini azador ayolini beva, farzandini esa yetim qilishiga xohlasa, falon vodiyga borib tursin, men hijrat qilyapman dedi. Lekin hech kim o'rnidan qo'zg'almadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgandek, Parvardigori islomingni ikkita Umarni bittasi bilan quvvatlantirgin iymoni bilan deganida. Haqiqatan bu kishini kirishligi iymonga, islomga kirishligi musulmonlar uchun quvvat bo'lgan. Hijrat davom etdi. hijrat qilishlikka qodir bo'lgan hamma hijrat qildi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu kelib, yo Rasululloh, men ham hijrat qilay" deb ruxsat so'radi. Rasululloh unga qarab, "Kutib turing. Shoyat Alloh sizga bir hamrohni qo'shib bersa" dedi. Abu Bakr bir qancha vaqt kutdida da keyin kelib yana izn so'radi. Payg'ambarimiz ikkinchi marta javob berdi, "Kutib turing, shoyat Alloh sizga bir hamrohni qo'shib bersa." Abu Bakr umid qildi, ana shu hamroh Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bo'lishligini. Uchinchi martasini so'raganda ham mana shu javobni aytdi Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Makkada faqatgina Rasululloh, Abu Bakr, ularning oilalari hamda Aligina qolgandilar. Qolgan hamma hijrat qilib ketgan Shunda Alloh subhanahu va taolo tomonidan payg'ambarimizga hijrat qilishlikka izn berildi. Rasulullohning qachon hijrat qilishligini hech kim bilmas edi. Payg'ambarimizga hijrat qilishlikka izn berilgan kunda payg'ambarimiz abu bakrning uyiga bordi osha onamiz rivoyat qiladi payg'ambarimiz odatda biz uyimizga kelmaydigan vaqtda keldi ya'ni kun rasi issiq bo'lib turgan paytda odamlar ko'chaga chiqmaydigan paytda payg'ambarimiz keldida abu bakrning uyiga kirishlikka kezini so'radi payg'ambarimiz uyga kirganidan keyin ya abu bakr uydagilarni tashqariga chiqaring deganida abu bakr rasululloh bu ikkalasi meni qizlarim ikkalasi ham mo'mina musulmon, bularda xotirjam bo'ling dedi Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "Ey Abu Bakr, Alloh menga hijrat qilishlikka izn berdi" dedi. Shunda Abu Bakr yig'ladi. Juda qattiq yig'ladi. Aytdiki, "Ya Rasululloh, bu suhbatmi men uchun?" Ya'ni mana shu siz hijrat qilishingizda men sizga sherik bo'lamanmi dedi. Payg'ambarimiz "Ey Abu Bakr, bu suhbat" dedi. Abu Bakr juda qattiq yig'ladi. Oshonamiz aytadi, inson odatda qayg'udan, g'amdan yig'lasa, otam xursandchilikdan yig'lar ekan. Inson xursandchilikdan bunchalik yig'lashligini birinchi marta ko'rganim. Chunki bu haqiqiy sharaf edi. Rahmatan lil alamin bo'lgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan hijrat qilishlik sharafi edi. Bu faqat Abu Bakrga berildi. Sahobalarning ichida ham faqat Abu Bakrga berildi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Abu Bakrni qanchalik qadrlashligi, qanchalik yaxshi ko'rishligi mana shu holatdan biz bizga ma'lum bo'ladi. Chunki payg'ambarimiz o'zi o'lim kasaliga bir duchor bo'lgan paytlarida musulmonlarga imomlik qilishlikka qodir bo'lmay turganda buyuringlar Abu Bakr odamlarga imom bo'lsin dedi. Shu paytda Abu Bakr Madinada yo'q edi, tashqariga chiqib ketgan edi. Sahobalar ichidagi eng afzali Umar bo'lganligi uchun shu joyda. Umar ibn Hattob imomga o'tdi. Allohu akbar deb takbir aytganda payg'ambarimiz hujralardan turib eshitdi Umar ovozini. Buyuringlar Abu Bakr o'qisin Alloh va Rasuli va mu'minlar rozi bo'lmaydi. Alloh va Rasuli va mu'minlar rozi bo'lmaydi. Abu Bakrga buyurlar o'qisin dedi. Umar ibn Hattobni ham payg'ambarimiz Abu Bakrchalik ko'rmasin. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu haqida payg'ambarimiz aytganlar. Agar Allohdan boshqani do'st tushlik mumkin bo'lganida, men albatta Abu Bakrni do'st tutgan bo'lardim dedi. Hijratda payg'ambarimiz bilan qolishligi Abu Bakrning manzilatini belgilaydigan bir ko'rinishlardan edi. Umar ibn Xattob aytadi. Abu Bakrda bir kuni Umarning oilasini hammasidan ko'ra yaxshiroq. Abu Bakrni bir tuni Umarning oilasini hammasidan yaxshiroq. Payg'ambarimiz Isro va Miroj voqeasini Qurashga aytib turganida Isro voqeasi. Baytul Maqdisga borib keldim deganida hatto mu'minlar ham shubha qilishgan edi ba'zilari. Faqatgina Abu Bakr ikkilanmasdan, "Ya Rasululloh, kecha Baytul Maqdisga borib keldingizmi?" deganida payg'ambarimiz "Ha" dedi. Shunda rohat kesdi. Mana shu hech kim ishonmay turganda ikkilanmasdan ishongan kuni meni oilamdan hammasidan ko'ra yaxshiroq. Endi Abu Bakrda bir kechasi Umar oilasini hammasidan afzal qilishining sababi Rasululloh hijrat qilgan kechada Abu Bakrning oilasi hammasi xizmat qildi. Ikkala qizi, o'g'li, quli moli dunyosi bilan Rasulullohning xizmatida turdi. Shuning uchun Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu sahobalarning eng peshqadami hisoblanadi. Abu Bakrni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hijrat qilgan kechadagi holati Alloh va rasuliga iymon keltirgan har bittamizga ibrat bo'lsin. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgandilar, sizlarning bittalarning iymoninglar qachon to'liq bo'ladi? Men unga bolasidan bolasidanman. otasidan ham hamma insonlardan men yoqimliroq, sevimliroq bo'lmagunimcha iymoninglar to'liq bo'lmaydi degan. Abu Bakr mana shunday kishi edi. Chunki moli dunyosini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam roziligi yo'lida sarflagan edi. Bola chaqasiga bir tiyin qoldirmay chiqib ketgan edi 6000 dirham pulini. Chunki Rasulullohni hammadan ustun ko'rgan edi. Payg'ambarimiz mana shu xabarni aytdi kunduzi, so'ngra uyiga ketdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uyga ketganida shu paytda Quraysh bir xatarni his qildi. Chunki musulmonlar Yasribga borib to'planayotganligi, ularga qarshi to'planayotgan bir kuch ekanligini tushunib, bu ish hali kattasiga aylanib ketmasdan turib, oldini olish kerak haqida Abu Jahl g'am qildi va Dorun Natvaga Qurayshni parlamentiga Quraysh mushriklarni to'pladi. Bu habis shunday bir ish qildiki, bu majlisga Banu Abdul Muttolib Bani Abdumannof, Bani Hoshim urug'idan birorta odamni chaqirmadi, chunki payg'ambarimizga urug'chiligi bo'lmasin. Hamda musulmonlarga qalbida jichcha bir ilimligi bor birorta odamni chaqirmadi. Yana Yasribdan bo'lgan birorta bir odamni qo'shmadi. Faqatgina musulmonlarga dushmanligi bor kishilarni hammasini to'pladi. Ular mana shunday to'planib turgan paytda eshikni taqillatib bir kishi kirishlik izn so'radi. Eshikni ochganida Najdlik kishilar kiyadigan kiyimni kiygan bir oqsoqol turar edi. Najdlik oqsoqol. Bu shayton edi. Najdlik oqsoqol ko'rinishida kofirlarga payg'ambarimizning ishini hal qilishlik uchun maslahat bergani iblis. Ana shu jannatdan quvilgan shayton o'zi kirib keldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan o'tirganida mashhur hadis kiyimlari oppoq, soch soqoli qop-qora bo'lgan bitta kishi kirib kelib, payg'ambarimizdan bir qancha savol javob qilib chiqib ketdi. Bu Jibril alayhissalom musulmonlarga dinini ta'lim berish uchun kelgan edi. Bu sahobalar qanday baxtli insonlarki, Jibrilni ko'ryapti. bularni majlisiga kim kiryapti? Endi bu habis mushuklarni majlisiga shayton kirib kelyapti. Bizni majlislarimizda bizga maslahat berayotganlar kimlar? Kimlar atrofimizda o'tiribdi? Kimlardan qanaqa maslahat olyapmiz? Kimlarni ko'rsatmalarga yuryapmiz? Bir e'tibor berib qo'yaylik. Odam ko'rinishidagi shayton kelib turib, shaytoniy fikrlarni bizga yoyyaptimi yoki inson ko'rinishida bir farishta kelib, ollohni Rasulini yo'l yurishini yuryaptimi? Qaraylik bizga kimlar maslahat beryapti? Qaraylik biz kimlardan maslahat olyapmiz? Shayton kirib aytdiki, Muhammadga qarshi fikr qilgani yig'ilibsizlar, shoir ham sizlarga foydam tegsa dedi, ruxsat berishdi, o'tirdi. Nima qilamiz deb maslahat qilishdi. O'rtaga tashlangan masala muhammadni ishini nima qilamiz? Abul Muqtir ibn Hasham aytdiki, kelinglar Muhammadni Yasribga ketib qolmasdan turib qamab qo'yaylik dedi. Işte. Deganida haligi najlik oqsoqol shayton aytdiki, yo'q, bu ish emas dedi. Agar biz buni qamab qo'ysak, ashoblar kelib ozod qilib, hech narsa qilmagan bo'lib chiqamiz oxirida. fikr qilishdi. Yana bittasi aytdi. Kelinglar dedi, Muhammadni jaziradan tashqariga haydab chiqaramiz Arabistonga. Najliy Oqsoqol yana qaytardi. Bu fikr emas dedi. Agar haydab olsak, yana sahobalar bilan to'planib kelib, yana bizga qarshi jang qiladi, yana hech narsa qilmagan bo'lamiz dedi. Chuqur o'ylanishdi. Shunda menda fikr bor dedi Abu Jahl. Nima fikr deb aytdiki, Makkada mavjud bo'lgan har bitta qabiladan bittadan kuchli yigitni tanlaymiz. 5 tami, 10 tami. Hammasi qilichlaridan kelib Muhammadni bir zarba bilan o'ldiradi. Muhammadni qoni ana shu hamma qabilalarga tarqab ketadi. Banu Hoshim Muhammadni qonini talab qilib hamma qabilalarga qarshi urushgani toqati yetmaydi dedi. Shunda haligi iblis Mana shu to'g'ri fikr bo'ldi. Mana shu to'g'ri fikr bo'ldi dedi. Ya'ni bu masalada shaytonda ham yo'q bunaqa fikrlar. Bu masalada Abu Jahl iblisdan ko'ra habisroq chiqdi. Mana shu fikrni to'g'riligi ular qanotlanishdi. Kech kirdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uyida bu paytda Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu ga Makkaliklarning Qurayshliklarning omonatlarini topshirayotgan edi. Ko'ringki, Qurayshni gapirayotgan gapi bitta narsa edi, lekin amali ikkinchi narsa edi. Payg'ambarimizni jinni, majnun, sehrgar, kazzob, kohin deb laqablashar edi, lekin o'zini qimmatbaho narsalari bo'lsa saqlashlik kerak bo'lgan. yoki safarga ketayotgan paytda bir omonati bo'lsa, faqat payg'ambarimizga olib berishardi. O'zlari jinni sehrgar deb turib, "Mosenda turib tursin" deyishardi. Ya'ni gapirayotgan gaplarini qilayotgan ishlari noto'g'riligini tasdiqlardi. Endi payg'ambarimizning nabaviy go'zal axloqini ko'ringki, mana shunday zulm qilib payg'ambarimizni o'ldirishlikka qasd qilib turgan mushriklarning omonatlarini Ali roziyallohu anhuga bittami bitta tanityapti, mo falonchiniki, mo po'kinchiniki. Bu zot nabaviy axloq egasi. Omonatlarni bitta, bitta, bitta topshirishligini buyurdi. Demak, Quraysh mushriklarini payg'ambarimizga iymon keltirmasligining sababi payg'ambarimiz yolg'onchi kazzobligi emas. u faqat o'zlarini ichidagi kibr tufayli iymon keltirishmadi payg'ambarimizga hijrat qiladigan kechada payg'ambarimiz ali roziyallohu anhu yonimizdan topshirib bo'lib alini o'zini to'shagiga yotishlikka buyurdi kechki vaqt bo'ldi yigitlar to'planishdi eshikni tagida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni uyini o'rab yana eshik tagida ham turishdi ulardan bittasi devorni oshib payg'ambarimizni hovlisiga tushdi Hovlidagi ayollardan bittasi begona erkakni tushgani ko'rib baqirib yubordi. haligi yigit shoshganicha qatib chiqib ketdi. Yigitlar payg'ambarimizni o'ldirish uchun to'plangan yigitlar aytishdiki, agar biz devorni oshib tushib uyiga bostirib kirsak, butun arablar o'rtasida ayb bo'ladi. Arablar aytadi, Quraysh bir-birlarini haramidan, devoridan oqlab tushib, ayollarining ustiga bostirib kiryaptikan, degan nomus bo'ladi bizga. Kelinglar muhammadni chiqishini kutib yaxshisi dedi. Ularni kirib payg'ambarimizning uyiga kirib o'ldirmasligini sababi shu bo'ldi. Tun bo'ldi. Eshik tabiiy yigitlar turibdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sekin eshikni ochib chiqdilar hamda ushbu oyatlarni o'qidi. Bismillahirrohmanirrohim. Yasin val Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. To فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ oyatiga cho'qiladi. Yasin, ey Muhammad, ushbu hikmatli Qur'onga qasamki, hech shak shubhasiz siz to'g'ri yo'l, ya'ni haq din ustidagi payg'ambarlardandirsiz. Bu Qur'on ota bobolari biron payg'ambar orqali oxirat azobidan ogohlantirilmasdan g'ofil bo'lib qolgan bir qavmni ogohlantirishingiz uchun qudratli va mehribon zot tomonidan nozil qilingandir. Aniqki, ularning ko'plariga so'z, ya'ni azob haqidagi hukm haq bo'lgandir. Bas ular iymon keltirmaslar. Darhaqiqat biz ularning bo'yinlariga to iyaklarigacha yetadigan kishanlarni urib qo'ydik. Bas ular g'udayib qoldilar, ya'ni ular haqqa ega emaslar. Alloh hidoyat qilishini xohlamasdan qalbiga muhr urib qo'yilgan kishilarga oyatni o'qib bersangiz ham, hadisni aytib bersangiz ham, hikmatni aytib bersangiz ham, mo'jiza ko'rsatib qo'ysangiz ham iymon keltiradi. Qilayotgan ishini munkaligini bilib turib qilaveradi. Chunki haqqa egilishlik Alloh tomonidan berilmasa inson o'zining ixtiyorida emas. Va biz ularning oldilaridan bir to'siq parda qilib, ularni o'rab qo'ydik, bas ular ko'ra olmaslar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam eshikni ochib chiqqanida ular qarab turishgan edi. Alloh taoloning mo'jiza ilohiyasi sodir bo'ldiki, qarab turishibdi, ko'rishmayapti. Payg'ambarimiz o'tib ketar ekan shu oyatni o'qib, shunday o'tib ketmadilar. Balki yerdan bir siqim qumni olib turib, ana shu turgan yigitlarni boshiga bittadan, bittadan, bittadan siqimdan qumni yoki tuproqni qo'yib chiqdi. Ular baxrayib turishaverdi Birodarlar, qilich kesmaydi O't kuydirmaydi. Ko'z ko'rmaydi, quloq eshitmaydi agar Alloh xohlamagan bo'lsa. Endi shunday bo'ldimi? Demak, Alloh xohlabdi. Endi musulmondan nima deish kerak? Qaddarallohu ma dasha summa fa'ala. Alloh shu narsani taqdir qilgan ekan, endi shu narsa sodir bo'ldi deb rozi bo'lib shu musibatni o'zini foydasiga aylantirib olish kerak. jazovaga tushmasdan. Payg'ambarimiz Abu Bakr Siddiqning uyiga bordilar. Qanda ikkita Abu Bakr ta'lab qo'ygan tuyani minib Abu Bakrning uyini orqa tomonidan chiqib ketishdi. Madina shimolda edi. Lekin payg'ambarimiz janubga qarab yurdi. Ana shu ehtiyot, ana shu maxfiylik sabablarni qoyil qildi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan Abu Bakrning orqasidan Abu Bakrning ozod qilgan mavlosi Omir ibn Fuhayro qo'ylarni haydab bordi. Chunki ana shu ikkita tuya ketganligini izini nima qilishlik kerak edi? Yopishlik kerak edi. Ana shu bitta sabablaridan. Ular Makkani janubidagi Savr tog'iga yetib, u yerdagi g'orga chiqishdi. G'orga kirib kirib berkilishlikdan avval Abu Bakr Siddiq g'orga kirdi. Ichkaridagi g'orni ichidagi teshiklarga qo'llarini tiqib, biror bir zararli gazanda bo'lsa payg'ambarimizga ozor bermasin deb turib turing dedi-da kirib, qo'llarini tiqib teshikdan. Ba'zi chuqurroq teshiklarga oyoqni tiqib, zaharli hasharotni yo'qligini bilib teshirib, so'ngra payg'ambarimizni kirishligiga ruxsat berdi. omir ibn fuhara tuyani Makkaga qaytarib olib ketdi. Nima shunday qilib payg'ambarimiz va Abu Bakr g'orga kirib yashirinishdi. omir ibn fuhara borib payg'ambarimiz bilan Abu Bakr Siddiqning qayerda ekanligini Abu Bakrning oilasiga xabarni berdi. Tong otgach, eshik tagida turgan yigitlar payg'ambarimizni chiqib ko'rmaganligidan bezovta bo'lib o'ziga kelib qarashuvdi boshlarida hammasida qum eshikni tirqishidan qarasa bir odam o'sha yerga o'ranib yotibdi shunda sabr qilmasdan eshikni ochib bostirib kirishdi to'shakda shunday ko'tarib qarasa ali ibn abi tolib yotadi islomdagi birinchi fidoi inson ali bo'ladi chunki o'ldirilishligi qasd qilib turilgan to'shakka kirib yotgan islomdagi birinchi fidoi ali ibn abi tolib roziyallohu anhu Bu yigitlar kechasi payg'ambarimiz namoz o'qigani chiqaradi, ertamanda chiqaradi, chiqmayotganligida harom bo'lib turishaverdi. Lekin Alloh taolo ulardan Rasulullohni shunday bir saqlab qo'ygan. Qurash oyoqqa turdi. Har tomonga siqvorladi urushda. Istadi, istadi topish olmadi. Qurashning sayyidlari Muhammadni tiriga o'ligiga tof kelgan kishiga tirigini yoki o'ligini topib kelgan kishiga 100 ta tuyo deb qildi. Juda katta pul edi bu. Mana shu mukofotni ilinchida juda ko'p kishilar payg'ambarimiz Abu Bakrni istab har tomonga, lekin natija bo'lmadi. 3 kun istashdi, natija bo'lmadi. Ana shu 3 kun istaganlarning ichida ba'zilari Savr tog'iga qaraman borishdi. Chiqishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va Abu Bakr ularni oyoqlarini ko'rib turishar edi. Katta bo'lmagan xor, engishgan odam qarasa ko'radi. Shu yerga chiqishdi, gaplashib turishdi. lekin birortasi o'zini engishib ichkariga qarashlikka majbur qilmadi. Ba'zi rivoyatlarda keladi, bu sahih bo'lmagan rivoyat, kaptar insof edi o'rgimchak to'r qurib edi bu Imom Ahmadda ja bo'lsa Hasan rivoyat ekan, lekin Buxoriyda keltirilgan sahih hadis bo'yicha bu narsalar bo'lmagan edi. Alloh taolaning mo'jiza ilohiyasi bo'ldi. Ular ana shu joyga kelishdi. Gaplashib turishdi, lekin birortasi engishib qarashmadi. Abu Bakr aytadi, biz g'orda turar ekanmiz, men tashqarida turganlarni oyoqlarini ko'rib turardim. Shunda Rasulullohga qarab, "Ya Rasululloh, agar ulardan birortasi oyog'ini ostiga qaraganda biz albatta ko'rgan bo'lardi" dedi. Qo'rqib ketdi Abu Bakr. Lekin payg'ambarimiz Robbisini va'dasiga aniq ishongan kishining xotirjam holatida "Ey Abu Bakr, 3-she'riga Alloh bo'lgan ikkita odam haqida nima deb o'ylaysiz?" dedi. Ya'ni xotirjam bo'ling. Biz ikkitamiz turgan bo'lsak, uchinchi sherigimiz Alloh deyapti. Bu ham Abu Bakrda manzilatini qanchalik buyuk bo'lganiga bitta dalil. Chunki Alloh men bilan va siz bilan deyapti. Ma donnuka ya Abu Bakr bi isnayn Allohu salisuhuma. Uchinchi sherigi Alloh bo'lgan. Ikki kishi haqida qanday gumondasiz? Alloh taolo payg'ambarimizni saqladi. Alloh taolo Qur'onda shunday marhamat qiladi. Inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya va yawma yaqumul ashhad. Albatta biz payg'ambarlarimizga va iymon keltirgan zotlarga hayotda dunyoda ham guvohlar hozir bo'lib turadigan qiyomat kunida ham yordam beramiz deyapti. Payg'ambarlarimga va mu'minlarga dunyoda ham oxiratda ham yordam beraman deyapti agar biz mu'min bo'ladigan bo'lsak. Innalloha yudafiu anil ladina amanu innalloha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Albatta Alloh iymon keltirgan zotlarni mudofaa qilur. Albatta Alloh barcha xoin va kufroni ne'mat qilguvchilarni مؤمن Mo'min bandasini Alloh saqlayman دوا دير Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hijrat qildilar. Mana shu hijrati juda katta bir siz bilan bizga ibrat dars bo'ladi. Tavakkul qilishlikning ustozi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam lekin mana shu tavakkulchilarni ustozi bo'lgan rasululloh o'zini hijratida qilgan ehtiyot sabab choralarga bir diqqatinglar qaratib qo'yinglar birinchidan payg'ambarimiz xabarni maxfiy qildi ikkinchidan madinaga teskari tomonga qarab bordi shimolda o'rniga janubga qarab yurdi ortlaridan izni yopib yurishlik uchun qo'yni haydashlikka buyurdi va hech kim yurmagan yo'lga qarab yurdi madinaga ketishlikda odatda yurilmaydigan yo'l yurdi nima sababdan Umar ibn Hattob roziyallohu anhu hijrati oshkor bo'ldi, hech kimdan qo'rqmadi. Lekin Rasulullohniki maxfiy bo'ldi. Nima uchun? Nima payg'ambarimiz qo'rqarmidi Umar qo'rqmay turganda? Nimaga payg'ambarimizga maxfiy bo'ldi? Umar ibn Hattob bitta oddiy inson edi. U o'zini tasarrufatini xohlaganda qilsa bo'laveradi, lekin payg'ambarimiz agar shunday oshkora chiqib kelsa sababini qilmasdan keyingi ummatlarga bu sunnat bo'lib qolar edi. Sababni qilmasa bo'laveradi degan hujjat bo'lib qolar edi. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Umardan ko'ra jasurroq, tavakkuli kuchliroq bo'lgan zot insoniy sabablarni qilish kerakligini mana shu qilgan ishi bilan ko'rsatib qo'ydi. Inson o'ziga bog'liq sababni qildi, tavakkulni Allohga qildi. Inson odatda bir ishini yaxshilik bilan tugashligiga sabab bo'ladigan hamma ehtiyot choralarini qiladi. qilib bo'lib turib Allohga tavakkal deydi. Bu mo'minni sha'ni, mo'minni ishi. Ishingiz yaxshi tugashi uchun nima kerak bo'lsa hammasini qildingiz, Allohga tavakkal dedingiz. Keyin shunday bo'ladiki, siz kutmagan tomondan ajib bir yechim keladi. Natija siz o'ylagandan ko'ra zo'r, siz o'ylagandan ko'ra chiroyliroq tugaydi. ba'da amro deydi Alloh. Shoyat Alloh bundan keyin bir ishni qoyim qilib qo'ysa. farajni kutishlik, mashaqqatdan keyin yengillikni kutishlik eng zo'r ibodat. Yengillik kelishigidan umid qilishlik, yaxshi kunlarni berishigini Allohdan so'rab umid qilishlik eng katta ulug' ibodat. Bir kishi kemasini ko'zlagan maqsadiga tinch, omon, tez yetib borishini xohlab kemani yaxshilab yog'laydi. kemani zo'r minadigan odamni oladi kemani yukini normada qiladi keyin o'ziga bog'liq ish qilib bo'lgandan keyin tavakkalda dengizga chiqadi shunda Allohni o'ziga qalbini topshirib qo'yib boshqa narsani g'am qilmaganligi uchun Alloh taolo shunday bir shabadani ularni ustiga haydab qo'yadi bu shabada ayni bular boradigan tomonga esayotgan bo'ladi keyin shu shabadaga shunday ilashadida bular o'ylamagan kutmagan chiroyli tez va xotirjam suratda kelmasin Alloh taolo yetkazib qo'yadi. Bu nima uchun berildi bunga? Bu banda sababini qildi, sababini qildi, sababini qildi, g'am qilmadi. Allohga tavakkul dedi, Alloh uni kemasini oson yetkazib qo'ydi. Bizga ham shu narsa ibrat. Rasululloh o'ziga bog'liq hamma sababni qilib turib, Alloh dedi. Hech narsadan qo'rqmadi. Hatto g'orga kirib, eshikni oyog'ini ko'rgan paytda ham g'orda og'zida turganlarda. Shunga ham payg'ambarimiz qo'rqmadi. Hatto Suroqat ibn Malik keyingi darsda gaplashamiz. Payg'ambarimiz orqasidan otini choptirib aniq ko'rinib turgan paytda ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xotirjam Qur'onni o'qib ketar edi. Abu Bakr bezovta bo'lib ketdi, "Ya Rasululloh, kelyapti" dedi. Xotirjam bo'ling dedi. Chunki o'ziga bog'liq sababni qilib qo'ydi, g'amini Allohga topshirdi. Alloh subhanahu va taolo tavakkul qilib o'ziga suyanadigan bandalardan qilishini so'raymiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.